Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. ففي القيامة السلامة aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Menheđ ehli sunet vel džema'a وبات بالله يكفر الله أكبر راح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أكبر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilosan. što potaču žaro sve mira srce nek se žarom kuje zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklonu islamu pa on slijedi svjetlo gospodara svoga teško ima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah oni su u pravoj zabludi Negdje bude bjela vatra, bude vjerni, ko vojska ponosno stojite, islamsko čuvajte svjetlo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo i sestre, ovaj naš seminar se bliže kraju. Danas je zadnji dan predavanja. Molim Allah i Lešanu da ovo što smo podučavali i učili bude korisno za nas. Da Allah i Lešanu svakome od nas da zasluženu nagradu i da učini sve ovo što smo učili i podučavali dokazom za nas, a ne protiv nas. I da ukoristi druge muslimane do kojih ova predavanja dođu. Danas, kada je u pitanju menheđ ehli sunnata wal džemata, prvo predavanje ćemo posvetiti dvijema stvarima. Prva stvar je situacije i stanja u kojima se može naći ehli sunne vol džema u različitim vremenima. A druga tačka ili druga stvar o kojoj ćemo govoriti osvrt na današnju situaciju kada je u pitanju ovaj umme. Vraćajući se na hadise koji govore o slijedjenju džemata i pridržavanju džemata, nalazimo da se ti hadisi mogu podijeliti u tri skupine. Ti tekstovi se znači mogu podijeliti u tri skupine. Prva skupina to su hadisi koji potiču na pridržavanje mezheba ehli sunnata vol džemata ili mezheba onih koji koji slijede Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao što su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-kulafai ar-rašidin al-mahdiina min ba'di držite se moga sunneta i sunneta mojih pravovjernih halifa poslije mene. Temeseku biha u abdu aliha gavadži. Čvrsto se držite za njih svojim očnjacima. Poslanik sa sele normalno ovdje hoće da kaže i ukaže na, na čvrsto držanje za ono na čemu je bio on i njegovi, njegovi pravovjerni nasljednici. Minatum قصة هربت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسباب To je prva grupa hadisa. Druga grupa hadisa upućuje na pridržavanje džemata i njihovog emira. Emira misli se na, na halif. Kao što su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam Men ra'a minkum min emirihi še'en fel jasbir Onaj koji od vas kod svoga emira, halife, bude vidio nešto što ne voli, fel jasbir, neka se strpi. Fe inne men khalađe min el فإن من خرج عن الجماعة شبرا ثم مات مات ميتة الجاهلية jer onaj koji napusti taj džemat, džemat koji ima halifu i koji se drži Allah i Želešanu vjere i umre, umro je džahilijetskom smrću. To je druga grupa, grupa hadisa. كنا بظهر الأرض أصحابا والآن صرنا بجنب القبر أغرابا حياتنا يا رفيق الدرب أسئلة من الدموع تشق الخد تسكابا I treća grupa hadisa upućuju na stanje kada neće biti ni imama niti, niti džemata muslimana ni imama halife niti, niti džemata muslimana koji će uopšte nas provati Allahu Đelešanu u vjeru a to je hadis Huzeife radijallahu anhu u kome kaže Huzeifa Ja Rasulallah, ma te muruni in adrake ni zalike. Allahu poslanić, ako dođe to vrijeme, šta mi naređuješ? Kaže, telzamu džemate il muslimin wa imamehum. Držat ćeš se džemata muslimana njihovog vladara. Kultu ja Rasulallah, illam yakul lahum jama'atun wala imamun. Ašta Allahu poslanici ako nema ni imama ni jemaata. Kaže poslanik sallallahu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ta'tazil tilka al firaka kullaha. Izbjegavaćeš sve znači sekte i sve grupacije koji nisu jemaati koji nemaju imama šerijatskog gladara Walau an ta'udda ala asli shajarati hatta yudrika kal mautu anta ala dhalik. Pa ma se uhvatio za korijen drveta i na tome te zatekla smrti to su tri situacije ili tri grupe hadisa u kojima se spominje pridržavanje za džemat i mi iz ovih hadisa možemo da izvučemo četiri situacije u kojima se može naći ehli sunna ul džema u različitim vremenima. Prva situacija jeste da imaju imama koji se pridržava sunneta, da imaju šerijatskog vladara koji se drži sunneta. A to je vrijeme pravovjernih halifa. Oni su bili imami koji su se držali sunneta. I oni su ispunjavali oba dva značenja džamata koja smo mi spominjali. Kad smo govorili na početku u, u definiciji šta je džamat, spomenuli smo da je najispravnije mišljenje da džamat sadrži u sebi dva značenja. A to je vlada, oni koji su okupili oko šerijetskog vladara i oni koji su okupili oko, drugo značenje koji su okupili oko čega? Oko sunneta Allahog poslanika i pravoga puta. Ako postoji šerijetski vladar, u tom slučaju džamat ispunjava oba dva ova značenja. A to je, rekli smo, vrijeme kulefa ar-rašidin kada su se kada su se ove halife držale onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak šta više poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držanje za njihov sunnet učinio kao držanje za njegov sunnet i naredio da se držimo za njihov sunnet i to je nešto čemu stremi svaki musliman da dođe takva situacija kada ćemo imati imama ili vladara koji će se strogo držati Kur'ana i sunneta a bit ćemo okupljeni oko njega To je znači idealan, idealan slučaj koji se dogodio u vrijeme, u vrijeme pravovjernih halifa. Drugi slučaj kome se mogu naći pripadnici ehli sunneta ovog džemata jeste da da imaju imama, ali je novotar, koji je odstupio od Kur'ana i sunneta u nekim stvarima. Kao što se dogodilo u vrijeme imama Ahmeda, kada je bio halifa, Me'mun, koji je uzeo učenja Mu'tazila. U vrijeme imama Ahmeda, u vrijeme Me'muna, poznata je i raširena je bila fitna stvaranja Kur'ana. Kada je halifa Me'mun, koji je prihvatio tu tu teoriju, to učenje, da je Kur'an stvoren, da nije Allahov govor, tjerao ljude, tjerao učenjake, da, da kažu ili će biti zatvoreni ili će biti proganjani i udarani i znamo da ima Imam Ahmed ustrajao i da su ga u tome slijedili neki muslimani vidimo da Ehli Sunne Vol Džemat u tom periodu su imali imama, vladara koji nije izašao iz vjere zbog ove novotarije ali je bio novotar i imao je svoje sjedbenike koji su se držali Kur'ana i Sunneta i koji su ustrajavali u tome i koji su pozivali druge ka tome i bili su strpljivi u onome što im je nosio vladar U ovoj situaciji, znači kada imamo vladara, novotara, i imamo grupu ehli sunneta od džemata koji se i pored toga drži pravog puta, u tom slučaju ehli sunneta od džema treba činiti dvije stvari. Prva stvar je da budu pokorni tom vladaru, što znači da ne izlaze na njega, da se ne bore protiv njega, ali isto tako da mu ne budu pokorni onome što Allah zabranio. To je prvo. A drugo, da propagiraju istinu bez obzira što se vladar okrenuo protiv njih i da budu ustrajni u tome i da se okupljaju oko sunneta kao što je to uradio Imam Ahmed jer Imam Ahmed nije dozvolio izlazak na Memuna neki su mu dolazili i govorili vidi šta radi ovo ono zar, se nećeš, zar nećeš ustati protiv njega onda imam rekao bojte se Allah on je vaš vladar on je vladar muslimana i ne smije se ustati na njega znači u tom slučaju eh, ehli sunne vol džema pridržava se ovi dviju stvari pokorava se tom vladaru što znači da ga slijedi samo onome što je propisano ovom vjerom, a ne slijedi ga i ne izvršava njegov naredbu ako je u pitanju ako je u pitanju e, nešto što je zabranjeno. A drugo je da se strogo drže Kur'ana i Sunneta, pa makar to odvelo, odvelo ovaj njihovom proganjanju ili drugim stvarima. najjača situacija u kojoj se može naći ehli sunne vol džema jeste da imaju džema da imaju džemat a da nemaju šerijetskog vladara nikako niti onoga koji se drži Kur'ana i sunneta niti niti onoga koji je skrenuo sa tog puta i drži se puta novotarije a imaju džemat muslimana koji se drže Allahov želšanu vjeri u tom slučaju čovjek će biti sa njima i pozivaće zajedno sa njima na pravi put pozivaće zajedno sa njima na pravi put. A na to upućuje hadis kojeg smo malo prije spomenuli od Hudejfe radijallahu anhu, kada kaže poslanik sa selem, e, u stvari kada Hudejfa pita poslanika, a ako nemadnu ni imama ni džemata, što znači ako budu imali ili imama ili džemata, drže se jednog od tog dvoga, od to dvoje. I četvrti slučaj jeste kada nemaju ni imama ni džemata. To je u tom slučaju na čovjeku da radi. Na njemu je da traži grupu ljudi koji se drže pravog puta kao što je današnje vrijeme da traži grupu ljudi koji se drže Kur'ana i Sunneta i da bude sa njima a ako nema te grupe na njemu je da oformi tu grupu i da okupi ljude oko sljeđenja Kur'ana i Sunneta što znači da je formiranje žemata ili grupacija u današnjem vremenu koji pozivaju Kur'an i Sunnet stvar koja je utemeljena na ovoj vjeri Samo ono što je prezirano, o tome ćemo govoriti poslije, inša Allah, kada budemo govorili o, o drugoj tački ono što je prezreno, to ćemo spomenuti. To su četiri situacije u kojima se može naći ahli sunne wal džema. الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا Druga tačka to je osvrt na trenutnu situaciju kada je u pitanju ovaj umet. sekte koje su skrenule sa pravoga puta i ostupile su od Kur'ana i Sunneta bez obzira da li se radi o tradicionalnim sektama koje smo mi spomnjali o džahmijama, tezilama, murđijama sufijama i tako dalje ili se radilo o sektama koje su plod njihovog rada u današnjem vremenu rad je neprestano na ubrizgavanju svog otrova u tijelo ovoga ummeta i traže bilo koju prazninu na granicama ehl sunnete od džemata da prodru i da zauzmu bitna, bitna mjesta bilo u geografskom smislu na geografskoj karti bilo na idejnoj karti normalno u tome im pomaže i sam ehl sunne vol džema koji je nesređen koji je razjedinjen koji se međusobno prepire i još nemaju izgrađenog jedinstvenog stava. S druge strane, ta ideja, ideja ovih zabludjelih sekti, koji smo rekli bilo, eh, pod kojima podrazumijemo bilo tradicionalne sekte bilo današnje sekte koje su plod tih učenja kao što su racionalisti kao što su kuranisti kao što su eh, sekularisti i tako dalje oni koji odvajaju vjeru od, od države iz, i isključuje iz, iz ljudskog života i daju joj pravo samo u mesečidu te ideje, se, te ideje se naglo šire među muslimanima i one se već podobro raširile među običnim masama te ideje su našle mjesto kod muslimana, kod običnih muslimana. Zbog čega? Zato što muslimani ne znaju njihovu suštinu, ne znaju koliko su te ideje, koliko su odstupile od pravog puta. Naravno, munafici različitih boja, počevši od, od sekularista, počevši od demokrata, počevši od socijalista, počevši od racionalista, svim srcem i dušom podržavaju nazadne ideje, ideje u, znači, koje su skrenule sa pravog puta i sredstvima koje oni drže u ruci, kao što su sredstva javnog informisanja, kao što su javni mediji, kao što su škole, instituti, po svaku cijenu nastoje da proguraju te zabludile ideje. A s druge strane rade na na gušenju pokreta ehli sunnata od džemata i njihovog prikazivanja očima muslimana kao velikog neprijatelja islama. Kao one koji koji proglašavaju muslimane nevjernicima, kao one koji muslimanima donose nesreću, kao one koji muslimane hoće da vrate u, u kameno doba i tako dalje, koji sa sobom ne daju razgovarat, koji i koji. Vidimo da ta sredstva informisanja ili ti munafici koji smo spomenuli, prije svega podržavaju nazadne pokrete, pokrete koji su skrenuli sa pravog puta, a sa druge strane rade protiv ehli sunnata al džemata svim sredstvima. I ovo što se radi kod nas, putem sredstava javnog informisanja upravo to. Mnogi ljudi još ne znaju ko smo mi, u šta pozivamo, jesmo li mi muslimani ili nismo. Postavlja se pitanje jesmo li mi muslimani uopšte, ili smo neki strani ubačeni faktor, ili smo špijuni. Zbog čega? Zato što smo takvim prikazani u sredstvima javnog informisanja, normalno koja se nalazi ili u rukama sekularista, oni koji nemaju ništa sa vjerom, ili oni koji kažu za sebe da su muslimani, ali su pripadnici zabludili sekti. Ili racionalisti, ili sufije i tako dalje. I normalno da je njima svima u interesu da se mi prikažemo kao negativan faktor u ovome društvu. أخاف عليكم أن تقهروا, أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا, أن تقهروا فتزلزل الأقدام بعد ثباتها ويغيب صوت هادر ومزمجر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا تاب الرفيدية Rafidija, mislim na šije, je najopasniji politički faktor koji prijeti tijelo ehli sunnata od džemata u današnjem vremenu. Najopasniji i najopasnija struja koja nastoji da iskorijeni ehli sunne od džemata i da mu zatare svaki trag u ovome ummetu. Zbog čega? Zato što oni preziru ehli sunne vol džema više nego židove i kršene. Jer im židovi i kršene ne stoje na putu. A ehli sunne vol džema otkriva njihove zablude. Uči ispravnom vjerovanju i podučava muslimane da ono na čemu su oni je zabluda. I zbog toga nastoje po svaku cijenu da ih se oslobode. A da ne govorimo da su potpomognuti od svjetskih sila. Da su potpomognuti od svjetskih sila koje vama sigurno to nije nepoznato su pomagale kroz istoriju ove zabludile pokrete jer su znali da ti zabludili pokreti mogu uraditi više štete islamu nego sami oni Amerikanci, Englezi, Francuzi znaju da ono što mogu da urade šije, sufije, islamu da je puno gore i štetnije nego što on, ono što oni mogu uraditi jer oni kada bi se pokušali suprostaviti islamu Njihov im narod rekao, šta bi je rekao? Ne, pa zar vi ne govorite o slobodama? Zar ne govorite da, da ljudi mogu ispovjedati vjeru? Zar ovo nisu demokratske države? Međutim, u isto vrijeme šta rade? Daju, daju potvek tim pokretima koji ruše islam. I nećete naći da se govori protiv tih pokreta. Jeste i nama su da slobode u njihovim državama. ali protiv nas se govori, protiv nas se piše, ljudi se, o nama se govori kao, kao nekakvom stranom, stranom i nepoznatom faktoru među muslimanima i tako dalje. Dok nazadni pokreti imaju, imaju postrek sa njihove strane. Ajaban li lejlim tala fihi ruqaduna, ajaban li qavmin juhdum yataba'atharu, kunna du'ata al-haq jevme jihadina, in tatruku fa innakum lan tu'ala. تعذروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن Tabor ehli sunneta wal džemata, ono što nažalost moramo konstatovati, je najneorganizovaniji. Nema svoje strategije i daleko je od istinskog jedinstva u borbi protiv ove najezde o kojoj govorimo. Daleko je stvarno od istinskog jedinstva i od istinske saradnje protiv ove najezde. Ono što je još čudnije jeste da imamo pokreta i džamata, ehli sunnata od džamata, koji su u sastav ehli sunnata od džemata, koji su ostavili istinske neprijatelje. Ostavili su istinsku opasnost i posvetili se jedni drugima. Ogovaraju jedni druge, raspravljaju jedni sa drugima u pitanjima u kojima se različili islamski učenjaci. I raspravljaju i sukobljavaju se bez ikakvog šerijatskog dokaza koji im dozvoljava da se sukobljavaju. Normalno, najlakše, to je najlakše pojasniti pristrasnošću i koja se ogleda u pristrasnošću za određene osobe, u pristrasnošću za određenim džematima ili imenima ili organizacijama i tako dalje. Razlog svega toga je veliko neznanje Allaha Đelšanu u vjeri. Zatim nepoznavanje stvarnosti u kojoj živimo, nepoznavanje prirode izazova sa kojim se susreće ehli sunne vol džema i nepoznavanje štetnih posljedica takvog ponašanja ehli sunne vol džemata međusobno. Ljudi nisu svjesni štetnih posljedica kojima vodi takav jedan odnos ehli sunneta od džemata međusobno. Onaj koji dobro prati političku, političko stanje u ovome ummetu, uviđa da je, vraćamo se još jednom, uviđa da je rafidijski, rafidijska iranska država, da je jedan od najveći, da je jedna od najvećih opasnosti za, za ehli sunne u ovdjema. Tako da je prije svega Iran, a zatim i dalje, poznata poznata spletka i poznata smutnja, takozvana islamska revolucija, našla je, našla je svoje mjesto, prije svega u Iranu, a zatim su je plasirali svim ostalim muslimanima i kriju se iza te islamske revolucije i kriju iza nje svoju istinsku mržnju prema ahli sunnetu al džematu. A muslimani koji ne znaju suštinu njihovog učenja i njihovog pokreta su obmanjeni i otvaraju im i pružaju im, otvaraju im vrata i pružaju im ruke. S druge strane, ne treba pocijenti opasnost batinija, koji su se opasno raširili u Sjevernoj Africi, u Libiji, u Šamu, u Iranu također, koji uz pomoć židova i kršćana se bore protiv ehli sunnata ovdje džemata. Onaj koji dobro poznaje istoriju, shvatit će da se istorija ponavlja, jer šije i batinije ovome ummetu nikada nisu u istoriji donijele osim poniženje i sramotu. Dovoljno je da vam navedem samo jedan primjer kojeg spomine Ibn Kethir u El Bidaje on Nihaje, u svojoj poznatoj knjizi El Bidaje on Nihaje, kada govori o događajima koji se dogodili 317. hijđarske godine, pa kaže, te godine su keramiti, to jest jedna sekta Batinija, a govorili smo da su Batinije oni koji smatraju da postoji vanjsko i unutarnje tumačenje Kur'ana. Ono što mi danas znamo je vanjsko, a ono što, znači oni postoju ko sebi to unutarno i to niko ne zna osim oni. Tim unutarnjim tumačenjem su negirali propise, dozvolili su sebi harame, dozvolili su sebi zinalog, dozvolili su sebi krađu, dozvolili su sebi sve ono što je Allah Đelešanu zabranio upravo tim unutarnjim tumačenjem. Kažu, ne misli se, ne misli se ovdje da je zabranjen zinalog, nego se misli to i to. Ne misli se ovdje da je propisan namaz, nego se misli to i to i tako dalje. Te batinije, jedna od njihovih sekti, keramije, su ili keramiti su 317. godine su se uputili 317. godine prema prema Mekke za vrijeme hađa koji su normalno muslimane po, po putevima po putevima Mekke po ulicama, po sokacima a bio je osmi dan Zulhidžeta na koga su god naišli ubili su ga sve su redom ubijali nisu ostavili nikoga od muslimana muslimane koji su našli u talaku ubili su ih muslimane koji su, koji su se pokušali spasiti tako što su objesili o pokrivač Kabe isto tako su i ubili يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي Nakon toga njihov vođa stao je na vrata Kabe i govorio je Allah ga prokleo Ja sam Allah Ja sam taj koji stvara i koji usmrćuje. Ja sam taj koji ljudima daje život koji im ga oduzima. Zatim je naredio jednom od svojih vojskovođa, jednom od svojih vojnika, da istrgne Hadžeru Lesvet i onda su ga odnijeli sa bio je kod njih 22 godine, kao što se navodi u predajama. A taj, taj njegov vojnik, kada je došao da uzima Hadžeru Lesvet, rekao je gdje su sada ptice koje su spriječile slona, povodom koji je Allah Želšanu objavio suru. Gdje su sad Tajren Ebabil, ptice koje su dolazile u grupama i koje su i gađale kamenjem. Vidimo, ova slika nam je samo dovoljna da vidimo ko su bile batinije i ko su bile šije u istoriji Islama. Tako da nemojmo se zavaravati njihovim nazivima Islamska revolucija, njihovim parolama da smo mi svi zajedno braća. da muslimani se trebaju ujediniti, ne trebamo se zavaravati, jer kroz istoriju nikad nisu stali iza zastave islama, uvijek su bili protiv muslimana. مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم فيني سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخ...